Desa hori, desa, ez da, desa hau, eh? hori, zi... Xare sozalak, zare sozalak. Xare sozalak. Desa hori, Arta zuritzeko kontu. Euskara kolokialaren gaurkoa arta zuritzeko kontu. Norbaitek zerbait asmatzen duelarik, bere burua zuritzeko edo babesteko mito, eh, frantxexez. Adibidez, itzordoa zinuen lagumatekin, eguerdi terditan. Horen bat aterdirako heldu da, eh? oren bat beranta beraz. Eh? Eta arrazoin hona badu. Ah, Goi zabiatu niz etxetik alta benan autoan txartu eta errotaziratu zaut aldatu behar izan dut. Hori egin ondoan ari nintzen mezu bat bidaliko nizula, ala ere baina bateriarek eh, ez telefonoan, beraz zara da ondotik bidean, bez den zuzin etxiko, animaleko sai bat bazen bide erdian. Ez inoen aintzinatu, itxuen dugu, saia baztertu dadin eta horrek auto lego luzeak sortu ditu. Ta gero, gero, eh, pentsa zer, laborari madarikatu bat bere sekenzean, ardiz betea zuen, besoa kampuan ateraia, etzen hain zinatzen. Oke, oke. Hau bai, harta zuritzeko kondua. Ez dut itzbakar bakar bat sinesten, seken zarena sobera klise da. Ta Spotify, nork baliatzen du hemen, jakizue boikot deialdi bat edatu dela sare sozialetan. Daniel Ek, hau da Daniel ek bere izena da, eh? ek abizena Daniel, odos, Spotify enpresako buruak jakinara zidu eun milioi euro inbertituko zituela militaren teknologian garapenean. El zing deitzen den taldean sartuko du diruzama hori eta funtsian administrazio kontseiluan ere sartu da Daniel ek. Elzingek, hau da enpresaren izena, dio bere lana adimen artifiziala garatzea, defentsa eta sekuritate nazionalaren defenditzeko gobernu demokratikoak laguntzeko eta landieretik salbatzeko demokrazia liberalak. Sintxoak dira beraz. Boikot Spotify traola edatu da sarean musika entzuteko beste plataforma batzuetan sartuko zirela adieraziz. Musikari batzuek ere beren musika plataformatik enduko zutela adierazi dute. Ta jendea hasi da bere arpidetza mosten beste plataforma batzuetan sartzeko. Ez dute beren dirua emanai musika entzunez gerla indartzeko. Eltsing enpresa 2008 batean sortua izan da berri berria. Sekuri mobilitatea eta adimen artifizial enpresa berria da. Enpresaren helburua gerla guneetan, ala ez, drone, garraio militarek, ala besteak biltzen ituzten informazioak adimen artifizialei esker zonbait segundutan tratatzea da. Asteak behar direlarik gaur egun demokraziak salbatzeko gerra fiteago eta efikazago. Munduan, eun taboreta lau milioi arpide ditu Spotifyk ederak izango diratu, biharko gerlak. Ta joztuki Spotify bezalako plataformek urte bukaera izanki, zuen top saikapena egita proposatzen dautziete. Ta biztanena hori xareetan ondutik partekatzeko berbidetik publistate biskat plataformaren zat. Dena, den denetan ala izango da. Munduko biskoz bretoi obedena, Nikol, Nikolak irabazi duena, eh? Nikola, bere abizena, Nikol eh, izena. Aurtengo top aspiragailuak, top estiloa, top NFTa, top gaztea. Top gaztea. Top gaztea. Ladies and gentlemen, asten eta lendabiziko postuan. Ladies and gentlemen, plataforma batzuek ere proposatzen dautziete urte bukaeran zuen, urteko momentu oberenak zerrendatzea zuen nabigatzailearen historikoak poz handia ekarriko dautzielakoan urte bukaeran eta biztan dena zure lagunen urteari konparatu nork duen handiena jakiteko. Nik proposatzen dautziet gogoan hartzea gurekin pasaditu zuen momentu oberenak zuen topa gurekin. Eta Black Friday, Bai, badakit, netan zidut joen hastean. Joen hastean zenez, bu, babakizue, nik afera honak egin ditut, eh? Ez dut denborari galdu dirurik ere ez, ez dut deus erosi. Eta bai, nothing day eguna zen ere justuki, erosketarik gabeko eguna, pixkat Black Friday horren kontra joateko. Bon, sareetan erran pixkat isilean gelditu den ekimenan aski. Are, azken bideo bat agurtzeko, suitzatik. Rir, se bon pour la santé. selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. Zientziak ala badio, irri egin dezagun. Desazile hori, desa, ez da, beza hau, eh? Desazile hori, zi... Sare zozalak, sare zozalak. sale aceleración, Desaceleración, ver